Maiatzako gaita bitu gaur aste da eta hau berri on albistegia duzu berri zehar irratiaren albiste emankizuna. Aste azken ero bezala osasun publikoaren aldeko elkarretaratzea eginen dute gaur. Nafarroako osasun plataformak kanpaina bat abiatu du osasun sistema publikoaren alde 2012an osasun etxeetan egindako ekintzei jarraipena emateko. Ekimen honen barruan amar minutuko elkarretaratzea eginen dute gaur goizeko amarretan aste azkenero bezala berriozarko osasun etxean. Etzuen ditzagun eh, eh, osasun etxeko langile den txaro osinagaren hitzak. Lo que se propone es hacer a lo largo de los meses de mayo y junio, todos los miércoles, concentraciones en Berriozar. Vamos a hacer a las 10 de la mañana y durante 10 minutos. Invitamos a todos los usuarios de la población porque entendemos que es un problema que defendemos la, sanidad pública. Por lo tanto, nos atañe a los trabajadores por una parte, pero también a los usuarios y a las usuarias. El tema será otro. Eh, por la defensa de la salud pública, también se va a trabajar con el tema de la reproducción asistida y el derecho a la sexualidad. Eh, bueno, con la nueva ley también del aborto, las implicaciones que va a tener y, habrá más temas que ya los iremos anunciando. Invitamos a toda la población de Berrezar que se sume a estas concentraciones, que ahora van a ser a las 10 de la mañana, los miércoles, durante 10 minutos. Uno SMC Nafarroak bere sortzigarren urtiurren ospatuko du berriozarren. Berriozarren egoitza duen Uno SMC Nafarroa motozaleen elkarteak bere sortzigarren urrena ospatuko du El Azote de Dios bere klub jausean. Ekainaren sortzian izanen da hori egitaragua gutxi gora bera aurreko urteetako berbera izanen da. Goizeko amarretan hasiko da baiker amaiketako batekin eta horren ostean oiko ibilbide moteroari ekinen diote amaikat erdietan. Goizean zehar puzgarriak ere izanen diran eskamutikoen gozagarria. Erratxaleko bostetan, Red Broncos taldeak eskainiko duen kontzertu hasiko da, eta emanaldi horren atxeden aldian pultsu txapelketa eginen dute. Egunean zehar, elikagai ez galkorrak bilduko dituzte, unos MZ taldeko kideek, atarrabiako Lorenzo Goikoak iroldegian ekainaren amaseian ospatuko den Moteros versus Gosea Festa Benefikorako. Berriozarko pintura tailarreko artisten lanak ikusgai izango dira kulturgunean. Iñaki Arzoz artista Nafarrak gidatutako pintura tailarreko ikasle Berriozartarrek 2012-2013 ikasturtean zehar egindako lanak ikusgai paratuko dituzte aste honetan eta urrengoan kulturgunean. Orotariko, orotariko teknikak erabiliz ondutako lanak izango dira ikusgai. Aste honetan, helduen lanak ikusial izango ditugu eta ekainean berriz, e, eh, eh, urrengoan berriz aurren talerreko ikasleenak. E, Berriozarko udaleko kultur teknikari Fermin Irigoienek eman digu erakusketa honen berri. Kulturgunean e, astelen honetan hasita eta bi astez erakusgai dugu e, marrazki tailerraren e, urte ikasturte bukaerako erakusketa. E, orain badugu helduek egindako lanak eta bertan ikus daitezke pos hoiek e, ikasturte honetan ikasetako tekniken adibide bat. Hau da, e, eh, urrengo bi izango duguna, eta gogoratzekoa ere kainan e, eh, aurrek izango dutela bere txanda baitare egindako lanak erakusteko. Aekak doaneko eskolak emanen ditu hilaren ogeita, bedera, iruan. Proposamen zehatza hori da ordu betez Euskaraz komunikatzen ikastea. Ekimena, ostegun honetan, bihar hilako ogeita iru, goizeko amaiketatik amabietara eta arriatxaldeko seiterdietatik zazpiterdietara eginen da. Alde batetik, Euskara ezagutzen ez dutenei begirako eskola bat eh, eskainiko dute, oinarrizko gauzak komunikatzen hasteko. Eta bestetik, dagoeneko Euskaraz komunikatzeko gai direnentzako eskola ere presentzen dute. Euskara hobetzeaz gainera, aekaren metodologian garrantzi handia ematen diote erabiltzaile aktiboak izateari eta eskola horren bidez hori xere landuko dute. Horrez gain, auzalorra ekako euskaltegiko taldeak ere eguzki plazan arituko dira, beraz, beste mailatakoak ongi etorriak izanen dira eta ordu betez beraien taldeetan kokatuko dituzte. Hori da, erritar orori egiten dioten gombitea, beraz, eh, apuntatzeko aukera duzue, hori bai gaur duzue azken e, eguna eta ondoko elbide elektronikora idatzen dezakezu izena eman nahi izan ez gero berriozar abildua aeka.org edo bestela telefono zenbaki hauetara handeitu bederatzi lau sortzi, iru 0060 bi edo ta 60 Zazpi 60 Bat Lau 00. Mendizaleak taldeak bere finalista eginen du heldu den igandean. Mendizaleak talde berrio zartarriak denboraldiari agur esango dio heldu den igandean, maiatzak hogeita sei arriara txerrira joanen dira basaburuan eta bertan ireber mendia igoko dute, hor baitute e, mendi taldeak, hor baitu ben mendi taldeak bere postontzia. Eta bukatzeko lantzeluze krosari buruzko ohar bat. Halaxe da, aipatu behar dugu eguzkiplaza.net eh, atarian ikusgai dagoelaia da iragan igandean korritutako lantzeluze krosari buruzko material bideografiko guztian. eguraldiaz mintzatuko gara orain. Zerua estalita egongo da, euria tarteka eginen du eta egun amaieran atertzera joko du. Ziertzoa bizi biliko da eta gauez apenas oztuko du, baina egunez ere ia ez da bat ere igoko temperatura, beraz badirudi e, negu amaigabe honekin jarretu beharko dugu beste apur batez. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozari irratiaren sintonian fmko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten Música